ambayo yatakupata kwa kila dai ambaye anilingania da'wa ya haki anilingania daa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakutana na vitu hivyo lakini wajibu kwake yeye kusubiri ima kusubiri katika kusoma kusoma ilmu ni jambo zito ni jambo kubwa kwa lazima uwe na subra ndani yake bila kuwa na subra mtawacha kusoma ilmu ya dini ya Kiislamu na hivyo hivyo kufanyia kazi ilmu ni jambo zito pia na hivyo hali kadhalika kulingania kulingania kwa njia ya ilmu au kulingania katika ilmu pia ni jambo zito na yote hayo akasema tufanye subra ndani yake kwa sababu kuwaita watu na kuwaamrisha watu na kuwakataza watu kwa yale mambo ambayo wameyazoea lazima utapata adha na maneno na vitendo Allah subhanahu wa ta'ala amempa taslia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa kumwambia walakad kudhibati rusulun min qablik فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakika walakad kudhibat rusulun min qablika hakika walikadhibishwa mitume kabla yako wewe wasabaru wakasubiri kwa hali hiyo ala ma kudhibu kwa yale ambayo waliokadhibishwa waudhu kadhalika wakaudhiwa hatta atahum nasruna mpaka nusra yetu ilipowajia wao ilipowajia wao mitume wakawa wao ni wenye kusubiri kwa adha yoyote ambayo inatokea kwa jamaa zao na hayo yametokea katika mitume iliyopita kabla yake mtume Muhammad alayhi afdalu salatu wa atamu taslim kumwangalia nabii Musa alayhi salatu wassalam aliudhiwa na jamaa zake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها enyi ambao mmeamini la takunu kalladhina adhau Musa msiwe kama wale ambao walimuudhi nabii Musa fabarraahu Allah mimma qalu Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa kwa yale ambayo waliyosema wa kana inda Allahi wajiha akawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye cheo walimuudhi nabii Musa wa udhia mbalimbali mpaka siku moja wakafikia kusema kwamba nabii Musa kwa sababu nabii Musa katika tabia yake alikuwa ni mtu ana haya sana huwezi kuona viungo vyake kwa jinsi anavyovaa na wala hapendi kukaa na watu kujichanganya na watu ni mtu alikuwa na haya kusema kwake na vitendo vyake na pia kawaida alikuwa watu wakienda wakioga baharini yeye alikuwa akijitenga peke yake anaoga sehemu yake lakini wale wengine kwa sababu wana vitendo vya kijahilia walikuwa wakioga pamoja uriana hali ya kuwa wao wako uchi basi wakazua kumzulia yeye wakasema kwa nini haoge na sisi lazima atakuwa huyu mtu ana mshipa atakuwa huyu mtu anabusha wakatangaza katika mji kwamba nabii Musa alayhi salatu wasalam yeye ana mshipa maneno yakatangaa iko siku wakaenda za ubichi kwenda kuoga basi wakati amejitenga nguo zake ameziweka kwenye jiwe lile jiwe likasombwa na maji ikawa lile jiwe linaelekea katika sehemu wao walipo Nabii Musa akawa analiita lile jiwe thaubi hajaru thaubi hajaru hadithi katika sahihi Muslim imekuja kwa urefu kwamba nguo zangu hizi zinakwenda na jiwe mpaka alipokaribia kwa wale watu wale watu wakamuona umbile lake lilivyo walipomuona wakatahayari Allah subhanahu wa ta'ala ndio akasema maneno haya يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيعا اقول ما تسمعون بالله الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نقزانه إسلام لم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم alipata udhia mkubwa kwa washirikina adha maudhi makubwa wa adhimu shidda hususan idha dhahaba ila as-salah hasa hasa mtume alayhi salatu wassalam akielekea katika sala walikuwa wakimuudhi sana washirikina na makafiri wakati mwingine mtume alayhi salatu wasalam yeye anaswali lakini kuna watu wanakuja kumwekea uchafu mavi ya ngamia wanamtupia juu yake kadhalika wamefanya vitimbwi vingi ili wapate kumuudhi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka siku moja Abu Jahal anaitwa Amrun ابن هشام ابن المغيرة المخزومي القرشي huyo Abu جهل jina lake ni عمرو بن Hisham siku moja alikuwa amekaa maskani kwa watu akasema kesho mimi mtume Muhammad sallallahu wasallam akiswali nitachukua jiwe kubwa kabisa jiwe ambalo mimi kulibeba kwenyewe sitoliweza ili akisujudi nimpige nayo la kichwa mbonde bonde ilipofika ile siku Abu Jahal ihtamala Abu Jahal alhajar Abu Jahal akachukua jiwe akawa anamwelekea upande wake mpaka alipokaribia mara akawa amerudi rangi yake ni yenye kubadilika kutokana na nafasi iliyompata na jiwe akalitupa kutoka mikononi mwake faqala ilayhi rijalu min quraish wakamwambia watu katika makuraish faqalu malaka ya abal hakam una nini yewe abal hakam mtume kamuita abu jahal lakini wale mabwana wakubwa walikuwa wakimuita abal hakam kwa sababu ni mzee wa hikma ana mbinu nyingi katika kuchafua uislamu kwa wao wakamuita abal hakam na sisi tunamuita Abul Jahl kutokana na ujinga wake una nini ya Abul Hakam akasema kumtu ilayhi liaf'ala ma qultu lakum nilikuwa nimesimama ili nikafanya yale ambayo niliyazungumza kwenu nyinyi lakini falamma danautu minhu nilipomkaribia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aradha lihi fahlun ghafla akatokea dume la ngamia wallahi ma raaitu mithlahu qat na apa kwa Allah sijawahi kumuona mfano wake hata siku moja sijawahi kuona kitu kama hicho hamma bihi an yakulani yule ngamia alitaka mimi kunimeza na kunila falamma dhukira dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam jambo hilo lilipotajwa kwa mtume alayhi salatu wassalam qala mtume akasema dhaka jibril huyo alikuwa ni jibril walau dhana la akhadhahu lau kwamba angemkurubia basi angemshika kwa mkono wa adhabu Abu Jahali alitaka kufanya vitendo viovu kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam lakini akaletewa dume la ngamia ikataka kummeza akafedheheka akakimbia wenzake akamwambia una jambo gani akamwambia nimetokewa mimi na hilo jingamia nataka kulila mimi mtume alayhi salatu wasalam alipoambiwa hicho kisa akasema dhaka jibril huyo alikuwa ni jibril lau dana angemkurubia la akhadhahu angemchukua kwa adhabu lakini Abu Jahali akuishia hapo ikawa anafanya vitimi mbalimbali anafanya vitimi mbalimbali mbali mpaka siku moja akamwambia mtume alayhi salatu wassalam atuhaddiduni wa ana aktharu ahli alwad unanipiga mkwara mimi na mimi nina watu wengi watu wa maskani wote ni watu wangu Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Qur'ani akamwambia kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya kalla na akome la illam yantahi na asipokoma la nasfa'an bin nasiya tutazikokota tutazishika nywele zake za utosoni nasiyatin hizo nywele za utosoni kadhibatin tena huyo mtu ni muongo katika maneno yake khati'atin faliyad'u nadiya faliyad'u nadiya awaite watu wake wa maskani kama yeye kweli ana nguvu sanad'u zabania na sisi tutawaita zabania zabania ni malaika ambao wanaokaa kule motoni wanaolinda moto kwa hiyo yeye akifanya vitimbi vyake basi tutaweza kuwaleta malaika wapambane na watu wao wa maskani nani zaidi Abu Jahal na watu wake au Zabania malaika ambao wenye kulinda khazina nar wenye kulinda moto wa jahannam ndugu zangu waislamu kutokana na wakati hatuwezi tena kuendelea mbele lakini kulikuwa na mambo marefu ambayo tulikusudia tuyaeleze na ndani kulikuwa na faida mbalimbali ambazo nimezikusudia kuzifikisha lakini qaddara Allah wama shaa fala na wakati wetu umetupa mkono kwa tutaishia hapa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة